da bueno, ez dakit. Mhm. Ba, gauze dago salgoko baiaran. <laughs> Eta... Eta ez dakit, berbada oso... Ez konkretuago lantzeko edo lokezea, ez dago zela. Ez iznea zerbait oso baina, korra baiago Ba, ez dago komentatu, eh? Nuntze... Bueno, nuntzien ez... Nahi duguna da, beste... Mhm. Osa, talde eh, ba, elkar lanean aritzea edo elkar ezagutzea mm -hmm. eta elkastea eta gana. Bai. Hori falta Ba, eta azkenean noskotan bai azten sa, hori dut papiak unu pasak ez? Ose, azkenean... Mm. Zentan gina pube edo gara. Zare bat sortzea, bezala. Bai. Hori zoa, gara, gara, gara, gara, gara, gara, eta... Bai. gara, gara, gara, gara, Osa, hongo ez dira gila kasekaz, bat. Eta igual, ez ba, ba, ba, imakume tal eta hori importanta da, azta guretzako hori importanta zen aziran ondo definidutea. Eta imakume tal ikasi gupio bat. Eta askotan zango morroio bat aziran ez gara, eta zoek eh, ez, baina ikasi gupio bat. Osa, azkenan dira, osa, azkenan, eta dira bere, eta eta emakume taldeak da, eta imakume Eta guretzako izarea oso kurtea, babai makumetaleak astalezen dutak ez da, gero beste da mila gaso oso kurtea da. Baina, zure esponentazuna ikusten duzu emakun metal eta tablet feministen artean? Eta zara, nik ondo zein izango zen ez dut bat, baina... Nik uste da la kontzientzia... Zara, oso bada, ez pakin zara feministazaren edo ez, azkenan Dauela, ez, zu ba-, batxan zara, e, beste zure egoerantzeko handa beste pertsona batzukaz, horrek eragiten dutzu, edo dutzu, kontzintzia bat edukitea, e, ez, eragitzen dutzu konturatzea gauza, ez, komunian bizi dozuen gauza pi bat, teoria zuke zan duzunean poderamendu, ez, mhm. eta horren inguruk kontzintzia hartute, ez, hasten zela zuera e, kamitan gauzak, ez? Bai, zure inguruk, zure inguruk, zure inguruk, zure inguruk, zure Bai, zure inguruk, zure baina nik uste feminismoa dela ja, eta proposamen zehatzak e, privilegio hori edo ez dakit, porzino egoera edo adierazpen horrik guztinetako eraldatzeko eta ja, zer aldaketarako proposamen zehatzak egiteko. Ere ustez, eh? Baina, bai da, dekogula betura etiketatan tanketako dana, ez dana da, etiketak gara, gara beste, ez? Ni ustez, transformazio soziala da gure dagoen pertsona, oza, defizinio horretan da, defeminismo, gai, batzuk ez gara, gara, gara, Eta da, da, ez, feminismo bat tot, ez dakit. Nire ikosta jaten da zibitean, nire burua feminista, eh? Mm-hmm. da zibitean, nire nire ikosta da ez. zara, Karo, ezin da da ben urakortute da ben ikuspegi feminismoan inguruan. Zein da... Zer da, enkomoda da, ez ez da. Zein da saltzen den diskursoa, feminista garela... Gizonak desan erara zinu dugu zan, eh? Hori da, hori da, diskurtsoa. Osea, eta da super simplista. Bai. Osea, da... E, e, jendarte ere dut, nik urut, jendarte ere dut desagertzea. Osea, privilegio batzu desagertzea. Hori dago, Niretzako asko ere simplista gara emakume asko ezaten dutenean inaiz feminista ez dago eta inolako kontzintzerik izan dugu eta ez dut egiten inaiz ez dut pentsatu ere, kasi. Hori asko ez dut guan bera Eta hori da gure para lagu eta marra. Kasten ere eta mitzea zaten daiz eta izatea eta eh? Senti, sentimendu bat izan eta... Baina ez da sentimendu bat lan dugu eta mhm. ez da importantea, bai. porque niretzako gu gara Eh, eh, eh, por default, ez bat dugu kuriosia dukiten gara matxista. ni edukatu diaten izaten matxista batean. Eta ni askotan, e, e, e, kostatzen zai, jakitea, e, e, e, egiten dituen e, egiten moduan, eta esateko modua, eta bestea humilatzeko modua, ez de matxista, bai da matxista, segura, oza, erorduan, ez dakit, hori, e, oza, feminismoa landu behar da, ez ikasi behar da zer dan. Osa, mm. Bai. zer izan edan, ikasi behar dute, posible dela, horrela, osa, holako zeu zer dagoela. Mm. Eskolan ez duzko erakusten ez ebez. Eh, eh, eh, ez gehi hau da. E, e, dira oso, e, e, bai, bai zuen jarrera, que pandemio bai jarrera, dira oso matxista. Bueno, ja, sistema... Ez pues que edatua, ja, kultura ere edatua da matxista. Kultura, kultura da, hori da, orduan, ez da erreza ere ez, ez da izan zen, ez da erreza, zer den feminismoa <laughs> definitzea, uh -huh. zer den, porque ez dut zuera gutxi. Bai. Ez que, eta badeko zu kuriosi, ah, ez kuriosidada, bero zoaz guztionatzen gauza, baina eh, gehi, jende gehienak pues, ez ditu guztionatzen, mm. porque, baina ez eh, listoago edo tonto, ez da hori da, ez que ez dago eskura, eh, ez da gizan esan, pentsatzeko era hori, posible dala. Mhm. Ez, Ez nik eh, hori, zuke zan duzulen, eh, feminismoa landu behar da. Nik uste dut, precisamente, eh, feminista zara, feminista ez zara, oso zaila da, e, feminismoa delako hori korriente oso, oso bariagoa gainera, gainera sartzen delako lekuetan modu diferentetan, eta, eta ba hori, jenteak hartzen duelako, barreratzen duelako modu batean edo bestean, orduan, E, feminismoa, feminista izatea, Eh, ez da muga bat, ez da el bat, hori da galeanoren eh, utopia bezala, mm -hmm. ez, da, ez da el muga bat, da, bidaiatzea pausoak ematea, baina ez, bat konsideratzea eta mm -hmm. baizik eta pausoak ematea, pausoak ematea, Ba, e, a, politikoan ez, eta e, zure atxikimendua ematea, edo zuzer kritikatzea, edo eh, ekitaldietara joate eta parte hartzea edo antolatzea horrek bai apar personalen ere bai, personalen ere bai, ze, ze hori, eh, patriarkatua heltzen da esparru personalen eraino ere bai eta personalen ere bai, ba, ba, hori, ba, pausoak ematea zer da, ba, ba, norbere burua begiratzea, detektatzea, zeu ere egiten duzunan txarto. Eta horrek egiten gaitu bai, mila handien. Niri eh? pasatzen zaitu bai, askotan esaten dut koñazo, gogoratzen duzu, eta askotan bai. esaten dira zu, orduan, e, oraindik ere esaten dut koñazo, baina detektatzen dugu, bai. esaten dira teloko kopotik, edo konturatzen naizelako ni, edo, oraindik ere egin behar dira pausu gehiago. Baina egitea pausoak ere, ba, horrek egiten zaitu apur feministago. Eh, orduan ez da kontua, eh, unatek esaten zuen, nik errabi ematen dit bat, eh, eh, eh, dela dalako feminista, baina ez duelako egiten, ez badu egiten, ez dut Ez dela oso errezatzen feminista. Ja, ja, ja, baina hori, rabioso da, batzutan e, beste bat ikustea e, ez dagoela igual etxako, el kontiente. Nire txako txaruna da, bakoitzari iztea egiten bere pausoen bere. Nire txako txaruna da dogmatan jostea. Eta hau da feminismo hau, ez? Osea, niretzat, niretzat da. Niretako, klaro, nire ustez bakit, nire ustez... Nire ustez bakit zeizimako zen, edo... Osea, feminismoan lemura zein da, feminismoan lemura da, kuestionamendu bat, eraldaketa bultzatzea, eta hori, osea... Baina, askotan, zeaz... Ez, askotan, zeaz, zeaz, zeaz, zeaz, zeaz, zeaz, askotan, zeaz, zeaz, gara zeaz, zeaz, zeaz, zeaz, Nire ustez bai dela oso oso eh jo, ese cuestión cuando dana. Orduan si eres coherente con lo que estás cuestionando, ni eh, de motos te escrito en el grupo Porque ven así te que es dau. Ando ni ustez importante da feminismo antzako de bai, edo si proyecto político antzako besala, eh jakitea sin da el buru eta jakitea sin da. Por eso estoy muy esan, eh eh, bueno, izan zaitezke feminista eta koitzidatu inoiz esara elburu, ezara elburu eta zure asuntoa dela, ba, bidea iten batea. Baina, irudikatze horrerin enotzen balioak enduko, ze... Ez, dik esan gure nauen, mm, bat ez be hori, e, e, be, batek eh, landu baditu e, e, jo, bere joera asko eta antolatu baditu eta eta ikusten badu beste bat, ez duela egin beste ez konsideratzea bestea ez dela abeniza edo claro bakoitzak egiten duelako bide bidea bere erritmoan eta bidea egitea ja egiten zaituelako uh -huh. Hori da, esan nahi dut Ez bakarrik gainera, femi, eh, feminismo berdinaren marruan, digamos, eh, ma, leku desberdinan kokatu zaitezka, eta hemen esan dugu bezala, feminismo desberdina daudela, behar bada, da, eh, ez bakarrik zure bidean atzerago dago, baizik eta gainera igual beste bide batean da. Hori da. Gero, beko dutena hartuko nonke, igual feminismoa dala etengabeko metamorfosi bat eh, eh, jasaten e, dauen e, eh, dinogun edo e, bueno, ideologia edo egiteko era bat edo, ez? Mm. Osa, azken da e, kontrapotere bat edo, ez? Osa, etxeren mm. boterea eh, agertuten da zeharki bai, bai instituzioetan, bai arrazio sozialetan eta mhm. eta eta feminismoa da e, e, botere, e, instituzional zeharkako hori horren kontrako botere bat, ez? Orduan, bueno, eh esan dauen adire, ba horbet pertsonea eta eskatuteko eta ez bakarrik ez hainbeste bakarrik emakumea edo, ez? Da Eta eh. Ni ez merdu eh? O sea, como una bai da bela egoera konkretu betzu, emakume, o sea, bai, eh, bai, eh, o sea, ni tes garela <laughs> eta ez dugu urten hemendik esaten, o sea, o sea, de oso o prosiño específico da sistema patriarkal bat, bai. Bai, bai. Bai. bai. bai. Zan irudit ez bai. Zan nik eroen esan hori, ez eh, bai, bai, bai, bai, bai, Simplemente, eh, orain eh, nik feminismoan ikusi duten diskurso transformazioak, mm -hmm. dekola bertute hori, eh, ipini dauela e, feminismoa, herramienta moduen asko be sektore handiago baten eskuetan. Claro, ese artículo kritika eh eh da, eh feminismo poskolonialetatik. Feminismo, queer eh, movimendutik. Ez eh, dira pio bat ekarpen feminismoa, dit orde nina da, feminismoa bera bai, pilo bat eh, lekutatik edan, eta azkena nina da, da, sujetu feminista bai, anitzagoa diakatu. Eta ez transformazio bai, komplejo goi, karo. Zoina ez da, eh, elburu ez da, salero barri nioki emakumeak eta gizona. Osa, jaur ez da, eski hori izan oin da askoz be komplejo, oin da, eta, bueno, igual, ez dugu salarioak. Ez, igual nahi dugu... Claro, hori bai da korrindana da, bera. Nik ninguno zentzen egin bizka gaztak, bera. Bai. bai, baina zinia da. Eta, ba. gita, izuen gaztak edo ze, apurbete identifikatu duzu ez edo, más o menos, Ni adibidez dut kuantako bat. Zer dut, klaro, xa. Horregatik nabi lapur bat idea. Mhm. Nik aldiz, eh, atxo ganera debati, bon, disputio gendu lagun beteraz, eh, eukindu dut da oinarte, eta nik zahantze pentsetan dut, eh, feminismo izan badala arlo bat hartu behar dena bera bakarri bebai, baina sozialismo eta komunismoaren barnean esaten dutela jende asko barne hartzen duela eta beraz komunismoatik eh, lantzen dugunen ja, ja ezta, feminismoan esaten denez barnean, listo. Eta hor dago diskurtu bat, igual, eta eh, fijatuten basara, eh, esaten da hori la mutiek. Mutiek esaten da komunismoa lantzen duan nenea, edo Mars, Lenin, ez dakit. Hori, ez ja, feminismo hartu zuten euro barrera, eta listo, ez, horrekin nahikoa dela, edo, digamos, Eta baina ez ari eh, dut. Ba, eta eurene bertxillo. Eta eta atzo itxe ginen horren ninguna onkusto hori zelan feminismo, oza, tipo feminismo ez dela desberdin dut behar. Eta guk rebatik dugun du bai ez eh, nalaburkoat desberdin dut behar dana eta beste paralelo baina. Se joma da bide bardinetik, igual, eh, bai egin badala sortue horretan bakarrik ere. Eh? indar batzuk batu bakarrik horretara. Bai. Eta ez eh, batera hortik sartuko delako bar, osea, Da prue, nik uste eta azken aldien eh ni inguruen bai emandala ez da bai da hori. eta Ta gaur ez da naitei. Ja. Hori el feminismo zeren barruan, bera bakarrik ez era nik uste demandala debate hori. Baina, gero guen ez dara hitz egiten, porque la gente no se atreve a expresar su ámbito. Eta, zinioz emotena da transformazioa, de per se, mugara, eh, eh, bai, transformazioa... Zinioz-u... Gizarte patriarka bat dena? Bai, osea, ez dakit ez dut dena. Digamos, ideologia horren barnean, uh -huh. sartzen dela ya directamente eh, feminismo, eta ez dala lan du behar aparte. Uh -huh baina... Hori badago la jentea defendatzen Defendatzen baina... Historian esan gertatu hori. Osa esan nahi hori, eta hori da lagutzi debati bai. dut eta gai. Horra, eta indik negurot, osa... Jenteak debati dute hori, eta benetan, kese... Baina, zergatik, mondanen hori, emosanen hori ez da hori bai, ez, esan gertatu. Osa, gertatu zen bigarren leku batean. Hori Horra, eta baina... Badago jentea jarrituko duela horretan de... Eta, no se horren ninguna nik uste dut egin behar dela osunarketa bat eta plazaratu eta beldurra gabe esan, que no, que feminismo dela arlo horretatik eta landu bat era bera bakarrik. Nik mhm. uste dut asartu bergo ginela esaten hori. Zer dago jente asko, nik uste dut ez dela osartzen hori yeah. maigan eratzen. Ba, ni yeah. dos inoaz, eh, sarriten iguale eh, holango esparrutan eta yeah. da, como ya por sentado, es? Eh, ya garela, es? Mm -hmm. eh, Claro, da leku askatu bet, ez da bizar, da horrek da, ja da la da barruen. Baina lan dabe, eh, jarrera matxistak emoten diez. Da, da horrengo esparrutan, harik eta gatzago da horrengo yeah. oso denunzietea, ez da? Zila, yeah. da, como txoka handi, arean eh, handiago. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, al egiten bada, esan da moduen, eraldaketa bada, ya de, de cambio de relaciones, eta dana, dana ikinten bada, a bera aldatuko da, oza, dana aldatzen da, sea, la visión de, de las interrelaciones de la peña, de cómo se tiene que construir todo, aldatuten da, orduen, eh, beres, eraldaketa emon berdefinitu beharko da, dana. Ez bakarrik, pa, bacarri, eh, no, se acaba el patriarcado, punto, no, no, sea, hay que, dana. Dan, eta dan horrek, ba, dan horrek emoten deu bildurre lan asko dalako. Eta orduen, ba, komodo badalako, seguir con la mierda esta, que empezar aquí a remover, pues eso, zuta, es que gainera, ez da, ez da bakarrik arlo bat, da zutabea de todo esto, orduan. Eh... Baina ganen espazio azkeak ere ikitzen dira, ez dira azkean ikusi, oso horri horri goma delaketa bat, kontorua, ez? Claro. Osa, gauzatek, askatzen duzuan gauzatek ez da, ez da domino bat, osa, gauzatek dire askoz be, ez? Osea, eta gu rol batzuk, eta rol batzuta sozializatu gara, harremanak edo ulertzeko eredu batzutan e, eh, konstruidu gara, seksualidad ulertzeko konstruidu, osea, eta hori da, desde la hostak eta doi naspala pasalu da arte, hasta, si te llamo, no sé cómo, se es que da gana. Bueno, hori da bat bat delan duar dela, eta hori dugu azkara da, eta hori dugu azkara da, eta hori dugu da, konturatzeko, ah, behar ez da aparte lan zen. Hmm. Ego zo zaila da, zan dira. Zan antzak izan guit, zeria, ba, ez que makumera, zan nik hor argi dut zer, zan zer nahi baina zinore, inoiz ez dago jende guztia, Eta gainera jendeak eh, egite izunean, oza, rebati du, son unos argumentos que no sabes ni qué decir. Porque zure buruan es como, es que yo lo tengo super baina zuk Eta zuk sentitzen duzu, baina hitz ez dakizu azartzen. Eta txarrago, komentzitzen. Zertotan komentzitu behar duzu jendea. Baina azkenea, ni komentzean dina, da lehena izuzuna, eta ba. da, azkenu da, ebatak komentzera. Eta, baina, bueno, baina. Eta, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ha, le va. igual si su. Pues que voy a decir venía a ninguno, eh, o sea, eta emakumeak eta gizonak, ah. eta hori erabakitzea. Ora duzu gomentzipu. Ora ez Bueno, bai, guk hor bat eh? Eta segitzen dugu, diskutitzen da zen. No ez da nada zanja, oza, vamos. Eta diskusio bera sé. Eso yo era de ahí, era ikitxe. Claro, bideaiteko. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baina, karo, hori da, daukagun eh, altaketa edo. Emakume talde moduan jarraitzea bakarrik, edo feminista moduen, edo, edo zabaltzea, karo, eske, Se bat dut duzuz gero espazialtzuk, eh? Feminismo erako sasdak gite mantendu dut dut dut dut Bueno, egin genuen aurkezpena eta aurkezpenean aurkezpenean aurkezpenean ba, e, emakume talde moduen, esak izan eta kasualitatez, ba, ba, gara talde feminista, eta emakumean uh -huh. eta justo, hasi izan duzun bat feminismo, feminismo, y luego, del feminismo hasta las pelotas, ¿eh? claro. Es que se pide. A mí eso ya, <laughs> y ahora yo que le digo, porque tampoco tenía en plan el argumento como, Ser, esaten eh, eh". eta, Y horrek ez da, Es da machista, de ebes, eh, eh? Hombre, feminismo machista. Mm. O sea, es que tenían... Para. O sea, es que... Sacó... ¿Es? Bye. <laughs> o sea, es que... <laughs> Irakurten izan burot, ez irakurten. Zaki eh, irakurten feminismoaren esentzia. Horri da. da. Horri da. Horri da. Horri da. da. ez, da. Horri eh, da. ez, eh, da. Horri da. Horri da. Horri da. Horri da. da. Horri da. Horri da. Horri da. Horri da. Horri da. da. da batete ez, ez gara, femenino da, hau, hau eta hau. Eta zen dut gizon batean, pa ba, igual, bentzen zela gehiago, perkela gizona. Baina da, eukitea, mm. eh, nioteko, da, beldurre eh, katazka, beldurra, iz, eh, haber, katazka, eh, enfrentzazin horren, eh? <clears throat> Zezu badakizu, a ber, landu hau duzu, niri, haber, nipaz, da, eh, eh, asko, <clears throat> eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, eta, argi, edo, e, bai, argi, babitu da, hau eta hau, eta zuk esan duzuna, eh, da, ez dakiz gara esan, e, espliteketako modue, Ala, beti dau, berbaitu komodu, esan ez zua hau bitu. Basa da putzu, eta, beha, klaro, nervi hau temari konan, E, eh, ba, ba, ez da, oza, espliteketako era, ez, babitu, manitzako feminismoa da, uste dut dela, importantea, porque ez es que bestela beti gogo gara hemen batzu goi emestatzu behan, eta ganera nire afaktetan dozte, eta azpiketan bat zuzitu, baina emakume bezala, afaktetan jatea egunero utetea, eta ez dakiz egusik esatea, eta espiketan bat zuzu, e, eh, unertzen zuzu, a ber, ertzeko horra, bai, mosu lanketa prozesu bat, ez? Edo, zure, zure buruarekiko lanketa prozesu bat, eta Eh, zuri zer... Ez dakit zer... Ez dakit manaz. Bai bai, bai, bai, bai. Osea, ez que arazo da, ez dugula ez daten eh, bitu gau eriditzen eta zarto, eta ez tozta zuzan hori. Eta enfrentzia ez dateko. Osea, berak indegoen moduen violentzia. Eko dugun violentzia zugana, zer hori indegoen bai, zugana violentzia moda bat, detektatzea violentzia hori, ez zu, claro, detektatzeko jokin barruz duara violentzia hori. igual ez, porque ez el chiquitero de turro de galako el más majo del mundo, nire suelta eso, Y te salvas majo. Y te salvas todos los días. ¿Vale? O sea, está aquí el espíritu de Ana. Vale, vale. O sea, me verdad. Esa verdad. Eta radiko sus dudas, esan. Erratzen gara, pues erratzen gara. Baina esan. Esa aquí. <laughs> Es que... Es que no sé. Para tu historia. Es que en realidad había aquí. Es tanto eh, legitimidad. Es que no hay angustia. Eta un erratzen gara, vivar en plano. Vale joder, tío, ya vale. A ver, nire hau zugaz, haute nire hau zugaz euneko unea nadoz, bale? Bale? Baina vaya, dut, ingo dut abogado el bide, diablo, eta, eta, karo, kontu eda, e, eh, e, eh, feminismoa da, e, mehatxu bat, sistema patriarkal txako, dekosenak, tentakuloak, por ejemplo, Mm, más mediata, no? Eh, telebistatik eta heltzen diren mensaje guztiak. Pertsona askok ez dakite bai, bai. zer den feminismoa. Bai, eta eh, uste dute dela hori, telebistatik jaso dutena. Eta entzute dute eta zuzenan da eurentzako mehatxu bat. Bai? Hori alde batetik, eta bestetik, e, e, eta ez bakarrik feminismoan, bezik eta edozien e, mugimendu sozialetan, nagube bai, Eh, bildur bat, e, zuk egiten duzuna ez den izango beste kolektiboen ganako markaje bat. Esan izango zu besteak seinalatzen duena, esaten diozuna eh, e, berrogen minuto roken bakarrik egon dira bineska. Eta zuk esaten duzu kolektibo moduan eta zabiz ahultzen presun aldeko ekitaldi bat. Hori ere gertatzen da. Orduan batzutan e, ikusten duzunean zer zer ez da egiten ezer. Baina ez da bakarrik ez duzulako detektatu, Baizik eta ez dakizulako, ez dezulako nortu eh, igual zure taldean akordi bat, zelan aurrera eramaze erantzun eman horren aurrean. Ba, eta pasunan ere berdin, bartzutan barruan ikusten duzu eta ez dakizu zelan erantzun. Eta ez da, ez da, ez, ez duzula identifikatu matxismo moduan. E, e, Jaukabide hau, baizik eta dakizula, honek ere egiten duela alde eh, errimugimenduaren alde eta zer, aldi berean e, badakizula bera modu baten dela erdi biktima eta ez duela egin nahi eta eta ba, ez dut bueno, horren ba, goan, izin duzu konflikto bat eta ekin duzu. Baina, matxista da. Ekin duzu eko hau, baina bera? Zaitio, ekin duzu, ekin duzu, ekin duzu, ekin duzu, ekin duzu, Alanda benik, oza, sea, hemen ikusten machista eta feminista den artean, Sea, ez que ez da eh, hori, sea, ez da... Ez, da... Ez, ez, ez... Ez que, nabi ikusten, en plan, eh, edo feminista sara edo machista sara Edo, eh, comportamiento, Comportamiento, edo machista edo feminista da. Nitzako, oza, sea, hori, eh, lehenengo ez da ez da eta bi, eh, kalte da feminismo antzako. Zeraiti, eh, Eh, feminismo, porque tanto en turismo en es decir, machista esta feminista da, por lo cual, y yo machista, no me gustaría feminista, la hecha feminismo ahora, eh, hamen a mí me comenté, Ana, el alta que está, el alta que eta, por lo tanto, evidente da gente guzti feminista, o sea, machista. hecha, la hecha, Osea, nik uste dut horren ulertu bat direla, da agresiño bat. Hori hori zeuena da agresiño bat, eh, direktamente. Eta agresiñoa iten ez dauen oro feminista bat. Ez, baina... Eta feminista ez da oro eh, baina... Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, hori dela eh, mehatxu bat zuretzako, ahi ez, algo, oza... Hori, ez dakit, ez que igual me pierdo, eta hori, baina, persona hori, sentido da amenaza usted, egongo delako movimendu batzuk, egongo dela kuestionamendu bat, egongo dela, que no le da la gana izkitea bere inguruen. Dino nik, eh? Osa, kanpot ikusite. Osa, e, eh, osa nik ustotanak ez dugula kontentzia maio gartin, eta kontentzia maio horregatik askotan asko, asko jokatzen dugu, jokatzen dugu modua gartik. Asistentzu dituzte ikerien askotan. Esaterako, gara, gara gizartea rapista bat. Bai. Bai. Gara Garazistak. Eta askotan, por, por falta de conciencia, eh, eh, hori, e, e, ba, gara razista eta guz praktika razista. Ba, askotan, por konzientzia, ez dut eh, por inkonzientzia. E askotan, por comodidad. E porque es más komodos. Ez? Osa, ez dugu gure datu gure privilegio esparbak. Eta nik uzat, e, askotan, e, zetitagan amenazaute, ba, ze dagoz pertsona txokiten kuestionamendu bat, inoztoka la txirla. <laughs> Ez? Eta Baina, baina horren aurrean zuha dugu zu resistentzia ban, ikusuta ahi, dala. Eta gazabiz beste pertsona, txartu itxiaz, ez? Gutxiago sentiara eh, hori da, arre, nire eh? Eta zu dugu ez da, ez da, ez da, eh, ez da, ez da, ez ez da, Baina ez bakarrik ez alakontra guzik eta mundu ez dago labanatuta bai, eh, feminismo eta machismo da. Mm. Bai, hori holan da, baina nik uste dut, feminismoak hartu duen arduretako bat ez bakarra, eta ez igual garrantzitzuena, baina hartu duenetako bat dela machismoak salatzea. Bai. Horregatik eh, eh, komentatzen genuen feminismoa eta machismoa, feminismoak salatzen duelako hori eta ere ere egiten duelako zuten jozu moduan, ba hori, eh, ekarpen oso handi bat eh, gizarte egiten duen. Eta bitolena jarri kure dutena eta hori. Eta eh, kualitatiboki salto hori azken urtetan da hori. Emu, osa, Sala una vuelta de tuerca. Y bai. se han unos espacios bai. increíblemente grandes y grandes. Hauria valorar un Baina, argitzi beharra agresioa zentzu diren, eta Bai, bai, bai, bai, noski, noski. Eta azkenan nik askotan esaten da aktitude machistak, da gehiago agresioa gaiti, ematen da, ah, una actitud machista, guau, no, no, es una agresión. Eta orduan, erabiltzen dena dicha agresión, orduan jentea se escandaliza, porque claro, también somos muy listos utilizando el lenguaje y no, eh, actitud machista, hay como, no, no. Vamos a utilizar agresión, la palabra agresión, porque la palabra agresión sí que transgrede. Y cuando nos, planteamos las palabras es la peña, hostia, hasta se le pone la piel de gallina. Porque se piensa, eh, coño, que le agredan a tu hermana. No, actitud machista con tu hermana. Uh, no, no, que agredan a tu hermana. Orden, ordaus, y hitzak ordau importantea, es da eh, machista naso, es nas, es, es. Agredo o no agredo. Eta niretzat hor o el cambio de chip, ¿vale? porque Ah, ikusi nahi monologo bat honen gainean, ¿eh? eta tipa un kualidade bat dana, egunerokotasun agresiño horrek ipintea, a oso errez, eta gogorazten dotzu, en todos esos momentos en los que has actuado, o no has actuado, o qué cojones, pero que son agresiones. Mm. Son agresiones en, ni actitud machista ni mierda, son agresiones en toda regla. holan tratetan deuenean eta gordin tratetan deuenean asunta, orduan hor da cuando reacciona la gente y se incomoda la gente. ¿Por, qué? Porque utiliza la palabra que es de verdad, es una puta agresión. Orduan, eh, hori nire oso importantea da. Eta hori, delata txatik hori, ez da, ez da matxista, bada, da, agresiño bat inda. Bai, eta, eta holako actitude konstantea badeko da agresore bat, directamente. O sea, directamente. El tipo igual está consciente, agresor y batalla, pero igual está noches una se siente mal, pero lo es. agredido, tío. O sea, es que. Bueno. Yo también, yo también puedo serlo en muchos momentos. ¿sabes? nik uste dut hori zuko keita O sea, te tara mucho en la denbora bat, eh? pero mucho denbora bat, pero que le den por culo lo que dice la gente, mucho que sean... Eh, Zagu zingara kritikatu, eta zingu gara, eta ez dugu inoz esklaru bi gauza. Ba, nio solo zein nabide, eh? baina gauza ere nioz. Ba, horrelako gauzak e... Eh, eukiko ditugula. Claro. Bai. Eta herri honetan eta... Claro. Bai. Baina holan ja hasi eran, sabez? Ba! Ja. Eta, zaro hagu zei hilabete eta aurkezpenean ja izan zan hori. Eta, karo, ez komo, bai, A Eta, bergoaz, pentsatzen apurra gehiago. Aha. Baina. Baina, zindotzu nina, zintu da zuin, segura. Osa, jatzu eta alde bezala, esen diutea, kuestionauta edo... Ja, bai, bai. Baina, ba, egia da, gertatu zenarekin, ba, jendea, esatu, gila no goi. Bai. hori nitzako da utzartu. Bai. Niri, nitzako, osea, niri pertsonalki, sin mas, baina... Ba, dautatleko bate, eh, jaz dauela gure egin zehose. Okurri du da ba, orduen ja bada apur bat da betzeta. A ber, nik gure nagoen esan, bale, ba, bada, matxista da, matxista edo da, momentu horretan izan da agresore, mm. baina, nik gure dut esan, batzutan nik uste dut jendeetxe egiten dauela, jakin bali. Mm-hmm. Eta, feminismo, pum, está la mierda. Sin más, no vas a venir contra mí. Me rompes los esquemas. Vale, Rubén. Que no igual, estoy quitando superagas, que seguramente no acabe entendiendo, baina bueno. Que te igual hubiera chendado, o sea. eh? Bilu eta da, eh? Zuen mundu gozu, eta bilen aldaketan oso, eta zu, zu erosotasun hori, apurtu da du nono, nola zure konta, Egin ez da, zuko esan da, eta beste, bera, bere horretan nintu gara, ez da ez?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 Eta e, danari, zure ez, zema kritika jaso dugu zen eta inkomodo basara bizartaren Orduan, ez dakite zukitea bildurren, ez dakit bildurren, ez dakit bildurren, ez ez ez dakit Ez, abertzen dut ikusi da. Bueno, talia bebe bai, bai, bai, ez, bai, ez, bai, ez, bai, hori pentsatea, ez, ez, bildura da. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, batzuri guztako jatzu egiten dagoen eta beste batzuri ez. Baina hori jazten da zuetik, bai, inporta bat batzuk besteak sepetzako dagoen, ez dakiz egotik azten da gana, ez? Individualetik ze inportatzi ematen dut zegoen, ez <clears throat> dut dut zegoen eta besteak sepetzako dagoen, ari nahiak batzen bazari egolako, eh, ez? Ez da gero. Bai. Baina, bai, bildurre, klar, normala da bildurre, hori azara datzea zu benetan pentsetan duzuna eta horre egitea zu benetan pentsetan duzuna. Baina, duz egin, Es que yo no te diría esto nada más. Ataka. O sea, a 195, adivina, esa se hace el microbatismo al dice. Cómo eso soy una cosa. Es que estás diciendo que no ha ahora eso. Perdona. Se ataca. La palabra incluso da vida o se sin negras las estás Es que es verdad. Es verdad, pero a la vez esa han con no. Eh, si haces esto se te juzga, evidentemente, pero a la vez, como hombre también, como persona, se te están dando herramientas, el feminismo te da herramientas para todas estas cosas. Claro que va, claro que va. Baina, ez hori bakarrik, ez jabetzearen ideia, ez? Hori, eh, egoteko emakumen empoderamento bat, gizonek egin badutena da, laga, eta itxi, eta joan, eta, eta kendu erdizik askotan, eta orduan, mm. efectivamente, eh, lehen esaten duen, sistema, glor, bai, abogado del diablo nintzen, eh? Sistema, <laughs> sistema que egin, sinestara zidizun hori guztia, amate, sinesten duzun arren, ba, zindako gara desikazten, eta, eta onartzen, ba hori, e, ba hori, onartzen horrelako gauzak ez direla normalak, incluso privauan, ez, ez Osa, benetan bat dago guztuz feminista bat, oso kontu batzu da gara, bat zuzio da zazen horretan maskuina dere ere dudako eraiki dela privilegio batzun. Oinarria, osa, horretan oinarri duz, orduen, askoetan kontu eratu behar, osa, osa, privilegio horietaz esparo ez behar, askoetan tal jabetze hori. Osa, hori da... Ez bat gari privilegioa, baizik eta Patriarkatuak eh, be, eh, gizonen kontrako represiñoa be burututen eh, dago. Osa, ez, ez dutxa bakarri privilegiak emote. Ose, ni ezin ni ezin dut aukin aktitude azke bat, gizona moduen, bez? Osa, reproduzitu gardol dote rol jakin berte bai, bai, ez da. Bai. Dorduen be hori ikuspegiz apurbet lantzea, osa, gizonezko be ikusi agaztea e, e, represiñoa be sufritan dauela, mhm. ba, hori lehen esatu zuen moduen, ba, genero kategoriei be kritika egitea, uh genero guztizei, be, hori gozu zen asertu dauela. Mhm. Uh eh, prozesu horrek ez, ez da esan bakarrik e, eh, e, eh, privilegio galde izteko prozesu bat, bai, bezikazi alda eh e, nega reprimintzea, por lo tanto, ezik aztertu duzu horretan ikesiko gune da Edo, ez, baina nik uste eta barri zutu eta ideia barriña ninguru enabi gulta hoten, baina netxako fundamentala da, baldintzek dauz eta feminismoaren diskurso horretan guetetur horret baldintzak ipini dauz, e, eh, azteko sortzen, zera egitxo nartela dibidez, eh, desikaste prozesu, hango desikaste prozesu eta horrela erango da taldeak, espazioak, segura, igual ez talde moduen egin dute, baina Gertzen, eh, hartu dagoela horango eh, nintxako feminismo hartu daguna jugada maestra eta kokatu da eh, panorama politikoaren erdigunean eh, edo horretarako eh, ez panorama eh, ez da feminismoa zentzuten egunero, ez? Baina eh, espazio politiko handi baten erdigun baita bat dela. Erdigun amaitu igual azpian, ez? Eh, bai, zeharkako. Zean ikusten, batzu, batzu. Nik ez dut bai. ikusten, hori. Politro prozesu edabile moten hori, eh? eh? Ez dut ikusten, ez dut ikusten, ikusten dut hori bai, etxarra asko dagoela, eta feminismoa, eta ez dakizet, baina erabakitzeko gunetan, benetan azkeneko, eh, bori, aldatu, esuposatuzuna errota proiektuak eta hori, eh, ez da, ez da, ez feminista biologia bat eramango duen elkarte bat eta eh, empodereta dagoena. Baina gura hongo bai, bai, bai, <laughs> hori da gure lana, bai, baina hori ez da, ez da, bai, ez da, idea, ez da maizten mine, ez da eh, moduen beste ideia txotasun moduen da zeharka. Hori ez da zeharka, da... O egun eh, hori da horretara goaz. Bai, bai, baina bizitena da esaten dara, baina honi jo, eh, honi ez da, eh, ez da ikusten nik, eh, nik, eh, nik ez dut ikusten, bai, da horrela hori, baina honi partidu politikoek esaten duguna ez, mm. partidu politikoak eh, eure diesela, bueno, partidu politikoak eta gu botatzen dut zeguna, bai, Eh? Bai. Eurek, eragile bezala eta erabakitzeko orduan, hori benak azkeneko erabakie. Hori desikasi bat duzu, bai. Nik ez dut ikusten hor, eh, a ber, eta nien dago partidu baina hori eh, eh, sistema honetan, orain sistema, da horrela, bai. ba, hori aldatu behar da, bai, bai, baina, eusia da nik hori be ikusten dut hori nio feminismoa dagoela e, idugarren edo laugarren ematen ematen jakola la bai, listetan gauz emakumeak eta mutile, bai, eta da polito geratuteko eh, egon behar direz eh arrazkien launezka eta irunezka eta egiten du bermanezka edo mutile baina erabakitzeko gune eh da hor oni gauz Ni no, a dos. Eh, ni no, Esta discurso feminista, ¿ves? Esta discurso feminista es solida. Es gauz, es gauz, el día es gauz, eh, eh, o sea, es eh, gauz, bai. no es esta que va a comer, no, gisa, ez da Ez eh, Feminismoa izen da, eh, hori eh, hori ina izeteko, eh, baldintza sortu gauzen da. Eta bai. nire ustez, hori indau, azken nengo, igual amaz dute da, baina azken nengo sortu da, oza, nabari eta eh, gertatu den diskurso aldak, eta oza, lehen, Eta indarren da, da kolektibo eta herri maia gindatu da. Igual ez instituzinotan, mm. baina bai herri maia. Ina kolektibo eta. Osa, urtetan egon da feminismoaren aurpegi publikoa zan e, eh, erasoak e, salatzea e, hori izan Eta e, feminismoak e, hori gaititu dago, azken urtetan, diskursioa no? Bai, nik ulertzen dut hori, e, instituzioetan, elkarte handietan, e, eta bar, eta partido politikoetan, eta erakunde publikoetan, ez dagoela. Egia. Baina, erabaki gune garrantzitsuenak ez dira horrek, dira gaztetxeak eta nik uste dut gero eta indartsuago dagoela mui feminista horrelako espazio. Hora indik ere asko egiteko, bai, klaro, baina horretela dela ekarkizin bat urte, baina hori. Mm. zai. Baina bai dako zer ikusien, eh, zaztak eh, hmm. eta holan eh, kompetik usten, eskataldeak potente. Eta mm. osela egin oso potente zela, zaketan gongo zan. Osa, nik uste hori da, baldintzak ikide nago zela, diskurtso, osa, mundu feministak mundu zela baldintzak, diskurtso, osa, ez da baida asko gertatuteko, aldaketa asko gertatuteko, eta igual nire uste, izin igual oso modu superficialean, ondikoan, baina eh, izan da, ez basan ezin gorri dira esker, esan da mongo, osa... <laughs> Claro, baina eski instituzioetan batzutan erabiltzen da horie, emakumentaldea edo feminismoa e, tresna moduen. Segu adibidez, hasi ginen, eta lelengo kontaktuak izan dire instituzioagaz. Eh, ez dakizer, ez dakizer, Ja, claro, basaus bere partez, como, ba, superpotente, galako, eta aldea, ez dakizer. Bai, orduen, claro, hor dau beste historia, bade, bai. bai. Duen, claro, justo hasierako pausoak izan dire parte txarra ikuste. Osa, entre comillas, dino, Karo, e, azten zara eta deko zu instituzioa alde batetik eta zer egin horregaz ez Gero, ba, horrelako e, kasua dukin da, ba, hori pentsu behar duzu pilo bat, zelan egin taldea, zer, zer gure duzu egin, bali bez mundu, batetik galdako. Uh Direki bai, baina, bueno, galdakon zer da beharrezkoa edo zer gure dugu egin hemen herriak. Uh -huh. Eta gero, e, hau gertatzen da herriak, Salatuko duzu e? igual bai, igual ez. Eta hori irabitzen dute pilo bat, tras nago Kai, hori bertu eta jako bai. gure bai. daukagu du. Bai. bai, eta gara jokan garantagaz, Gara jema gaizin gara gartza eta Hori da gara gana. Eta gure beratu beste gara eta beha esasio ponen lako lako lako lako lako lako lako lako pilo lako lako lako Zira batean gure dugu egin hori, baina bestate batetik ere, karo. Zira gara beste parte egiten den baiz, horrela, Ja. Horrelako gauzak, adibidez. dira oso egiten ikasteko pila. Ja. Gaitik nik esan dut azira batean, nahuelako dut kaka. Eta entzutea. Eta bestate batetik, ba, nitzako e, gizonak entzutea behin da da. Zadien, igual erabakitzen dugu azkenan egitea, dokumentaldea bakarrik. Mm -hmm. Baina, bat batezik, ba hori da, mistoa edo ez mistoa, ze igual beti izaten dutzue, eske feminismoa, e, bu, feminismoaren burruka inbar duzue emakumea. Hasiera batetik eta gero igual guri esan digute batzutan edo bueno niri. Mhm. Eta claro, hor daukat nik debatea zer zergaitik ez danak batera. Ez bakarrik emakumea. Ja, Ba, aher, guk daukagu parte importantena, zera, azkenan da gure borroka eta guk gure dugu. Ja, da, da zuentzako, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai baina dinot, batzutan dela interesgarria bai entzutea... Bai, bai, horregatik guk askotan zabaltan dugu espazioak iteko... bai, igual dugu zande batean, ba, harreman ere duen inguruan hori zinde dezabala ez izin dena zabala da mentzako, ez dezin, oza, guk behar dugu gure espazio, guk debiatik izateko eta ikuspe feministatu dut, ba, esparru dugu edo gauza edo gai ezberdien inguru, ez dugu guk kasu hartu eta, eta, eta, ikuspe egiteko hori tratau, eta askotan gure, gure gugan bera ina dukelako. Oza, guk behar dugu espazio da ikusteko ikusten zentitzen garen, eta emakume bezala, e, opresinio gure horri ikasen, oza, zer egin zelan horregin, oza, e, eske ikusten dugu zelako gure pila bat, emakumeak bizi eta jasan zelako horren inguruko erantzun betu behar dara, orduan, eta horretarako espazio behar dira propioak. Guzet bai. hori bai, oso, onina dagoelako oso genero handi, gaur egun igual, bai sortu emakume eguna, ordu edara, edo eskuntza mundutik, bai behar rodorrek apurtzen eta e, eh, esartuta apurtzen neska guti, ez mm. pertsona bera, osea, pertsona esbako edan, eta hasi pertsona sortzen, eh, txikitatik ez, ez eh, neska guti, ez gara pertsona, zu pertsona modu ez erbentzen dut, eta hori ere, osea, pertsona ere ez hmm. ere eki neska guti, Ni neska nazelako, oh, zu e, muñeki, zu nazelako barri ez, ni naz pertsona ba, ni gure barri eta zuzabestu pertsona, zu zu muñeki, hori Osa, eneska mutile, eta mm. berren dozte, esan uste, moduen baina irekie, baina pertsona moduen, da guan gaur rongo dinioz, horretan, esateko, e, gara pertsona, gara dut bardinek, eta gara mm. dut horren konta, ez? Eh? Osa, oso diferente, osa, sozialmente oso, karo, da gutie da neska, nien, nien, nien, nien, nien, nien, nien, hori, nien, pertsona bakoitza bere pentsamenduagaz eta bakoitza bere gauzagaz, bere sentimenduagaz bere baina pertsona. Ja. Importante da pertsona, es ez zer da neska mutia, ez da. Claro. Que pasa que de con buen barnatute hori neska mutilara berako zago pertsona ez tratatzen dugu identifikatzen mugera batera. Eta ez da, guz, hainbeste praktika holan, nanok iten dugune kontuatu bari burri eta hain potente hori sozializazio hori emakume gizon dikotomia hortan oinartute, hartute, Osa, hori dela oso potentea, eta hori, hori, osa, e, gure kontzintzia maila beha oso potentea izan da, hori espiritualizateko. Natik hori oso, osa, oso, oso saia da, eta hori lako oso garrera dutela, baina, mm. eskuntza mundutik, eta ja, akurat, ja hor dut, ja, sartzeko, baina, mm. baina, ez hartu egan, egin liburu batzutan anatzie, mm. Bai. rol batzuk, edo hemen egon egin eta prakak, ez, osa, ja, Bai, bai. da bai. eh, ja de mm entzar, horre rola eta saren zakutia. Bai. Erramenta eskuntza da. Horren da. Eskuntza bat esan da, oza, egon aldie... Enkustot horokorra da. Horokorra, baina enkustot eskuntza nazkinen umea die etorkizuneko nazkinen. Mm. Horretan egiten badozu, nazkinen mm. aldaketa bat egon da. Baina, nietu, ume horrengan, eragiten dugu danok, ez bakarrik eskola, ose, eragiten dugu danok gure praktikaka. Ez, eskuntza, ez da eskola. Bai, ez, ez, bai. eskuntza hartzen ah, Eskola mundu, bai. mundu, mundu, Eskuntza, eskuntza Eta, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, eskuntza, Ah. Ah, Ni ikusi zo egiten jata apurbete gizonaren generoaren eh, eraikipena edo, eraik, e, konstituzioa edo, egiten dala beste genero guztien negazioa bai, moduen, ez? Bai. Osa, dala, osa ez deko berezko konstituzio ez? Osa, gizonari egiten jako, tu no eres mujer, tu no eres no seke, tu no eres no mm. baina, claro, añadada, ¿no? Pues, eh, que es el hombre, ¿ves? Mm. Así como... Eh, Macumeri bai esan teñakoan... Eh, <coughs> Aguituratu teñako gostu sinua... Ay, bai, da misogina, es que nanda... Eh, o sea, de, de masculinidad de que te demuestro garra es de la Macumea. ven... En el da... Eh, eh, a ver... Zara egitzen da zapalkuntzan, zapalkuntzan. Zara egitzen da gizonez diren gizonen zapalkuntzan, emakumen zapalkuntzan, e, gizon zuriak ez direnen zapalkuntzan, oza, sea, zapalkuntzan, gota ez berdin, eta mazminat hegemonikoa lan edekitzen da.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 Eta hori aprobetsatzea ere, Osa, dekarte egin bat etorriz, zenolako potentziala egon diskurso feministak, hori ditzen dau, e, proiektu politikoaren erdigunean jartzen du pertsona, eta pertsonaren zaintza, eta pertsonaren e, behar izanetara eh, egokitutakos e, eh, edu sozioekonomiko bat, eta da, Osa, dominazio sistema ez bakarrik patriarkatua, ez eta kapitalismoa, oso ez dut pilotuta duena, eta zer garen azertan izan kapitalismo eta patriarkatua, komunismo eta patriarkatua ere alikarren eskuti lan dira, hmm. edo feudalismo eta patriarkatua, hmm. edo esklamismo eta patriarkatua. Orduan, dagoa kriston potentzialidade bat, eraldatzeko modelo sozioekonomiko hau, transformatzeko gure harremanak, neurotasunan onarituak harremanak, eta zure klase kontaizanak egon dira. Hanik usten egitzea dela hori, sortu hori duzuna zen marko propio. Eta dinda zen nolako potentzialea da, egon, porque gero antolatzen duzu zerbait, eta esan dut zuen, gara, du, gara dugu ekipoa, no seke. Hanik dinda zen, gu, kagi, bezut uste marko horretan eh, egon eh, bat nahi zen, pertsona izango. Hanik zuzte dut, zuek pertsona izan da ere, zutu behar duzuela, marko hori, gaur egungo balintzetan. Eta gero, ere, saikutuko duzula beste pertsona batzu. Moduan, norea moduan, rekarte moduan, ez dakit. Ba, ba, manifan behar dugu, eh, ez dakit, zer, eh, no zike, e, bakarta, ez dakit, no gugulatu zaila, baina, jaur, uretzen dozko zuha bai, ez? Bai, baina, no, baina, zira batean, laguntza hori beharrezkoa da. Zer laguntza? Ba, zuri esatea adibidez, eh, hau behar ezpa daukat, edo... Zagurra zuten zuek, ba, e, bai. zuen espazioa sortu behar zuela, eta zuek e, aurrera eramatea dinamikak, edo formakuntzak, edo dena delakoa. Baina, bide horretan ere, oza, bide hori ez dela itxia izango. Eta dino da, esan. Horren behar ema, nire ustez, oza, nire dos nau emakumeek e, euren marko propioa sortu behar dira baina, Barrio, no? horrek ez da e, eh, zutani adibidez feminismo tikurundu. Zane dut, e, emakumeek haien marko politikoak sortzen eta marko hiek feminista emakume doez, batzuk asko feministak izatea, ez du esan nahi feminismoa ez denigmistoa izango. Eta ikustu dut orbaik dagoela, mutiek emarrozula bai zuen, hausnarketa propioa, ez? feminismotik. Hori da, hori da, bai, bai, bai, bai, osasun, eta, eta gero zerbait, o sea, dietu, ba, deku espazio bat kolektibo dana, kolektibia honetan be bai, oinarria jarri izateko feminista. Bai, bai, bai. Mm. Ba, nire jo nindu, nire zer, barkatu, eh, bai. Eso <laughs> gustu da, eh. <laughs> hori, ba, gu guazela... Ba, eskerrik asko, bai. Bai, Gure guri behar da adorku okitea... Arre hona, zite... Gugu gara, ramantetan. Bala. irekita dago.